ndi kumwe n'umutumire mukanya nza guca ndamwakira Alphonse kubwimana ni wari mu buhinga bw'ibyuma afatikanije na Nelly kwihangana mukanya ni donido ya kino kiganiro nico gituma inshuti zanje insinzi y'uyu munsi atari insinzi y'umugambwe uyu munsi hatsinze amahoro hatsinze iteka n'itekane ry'uburundi kuko nyine ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka ntihagire n'itekane ahatagira ubukuru nyabwo ntihaboneka amajambere igitsinze uyu munsi kandi ni demokarasi y'ukuri demokarasi nk'uko abarundi bayumva kandi bayifuza ndabipfuriza umwaka mwiza ukwikukira ku Burundi murakoze reka kumbure tugaruke ku catuteramishije uno munsi turiko tuyaga cyane cyane ku kwikukira mu by'ubutunzi n'iby'igihugu carikukiye birazwi uh, iminsi yose kuwa mbere mu kakaro haraba amadefire hakibukwa ku kwikukira ariko kumbura iyo myaka mirongo itandatu uno munsi eh, muribuka iyo bari baratwiganirira abakuru b'ibihugu nka Amine mhm. abakuru b'ibihugu bamwe bamwe ba bokasa aho bababorora n'ibikoko kugira ngo bibafashe kurya badakunda mu gihugu hariho rero abantu batwaye ibihugu bya Afrika umenya ngo ni ukuryoherwa gusa mhm. rero mfatiye ku gihugu Burundi Eh, dusanga twatwawe eh, gushyika uno munsi n'imigambwe ine eh, usanga rero harabuze ikintu cyo guhagarara ko umuntu amubwira ati mbega bose bagamije guhereza igihugu iryo jambo ryitwa amajambere mhm. umuganwa yavuze mbega bose baritahura kumwe rero niho usanga twofatira ku bintu bimwe bimwe nk'igihe uno munsi usanga dusanga ibintu by'imibereho bifatiye ku bintu bitandukanye eh, abantu benshi muri iki gihugu babeshejweho n'uburimyi n'ubworozi abandi bakabeshwaho n'ubudandazwa mhm. mbega ibyo bintu turashobora kwemeza ko uno munsi bishingiweho bifise n'amategeko yose abigenga kugira ngo abantu babikore neza eh, hirya y'ejo narumvise mu bantu mwahaye ikiganiro aho umuntu agira ati usanga abategetsi b'igihugu aribo bama bariko baradandaza imbere y'abandi ugasanga nibo bantu baje imbere kugira ngo barondere itunga ryabo kurusha abandi mm. ibyo rero biratuma ayo majyambere umuganwa yavuze tutayashikira kumwe canke mu gihe ciza nk'uko byokunda mm-hmm. mwavuze cyane icerekeye imbono cyangwa umwihwezo cyangwa viziyo uh, y'ababa batwara ino myaka mirongo itandatu urabye ukuntu ubutegetsi bwagiye bukurikirana ku bwanyu mubona habuze iki kugira abo barongozi cyangwa abo bategetsi uh, biteho cyane ahanini usanga mu migwi myinshi baganira urwanko bafitiye abandi usanga babifatira ko cyane umwanya munini nk'iyo wumvirije nk'igihe abantu bari baripfuza kurongora abandi baracura indirimbo nyinshi cyane zo gukekeza barundi gusumba gushyiraho indirimbo ibyivugo byo kuninahaza ubwenge bw'abarundi mhm. abarundi mu migwi yabo baracinyiza rwose umuntu yoba afise icyo yomara cyangwa yoba azi ubwenge ku buryo kugira ikarata y'umugwi basangiye bifise agaciro gusumba kugira ubwenge uri mu wundi mugwi batumvikana mm. rero ibyo bintu mu migwi yose twarabikoreye ko cyane hamwe usanga abantu bumva ko ari n'ibisanzwe gukubita guhahaza gutoteza abandi imigwi igashamirana gushikaho biba bitangaje mu minsi mikuru nk'iyihuza abarundi nk'iyo kwikukira aho usanga nk'imigambwe nk'iyo yari ikwiye kuja hamwe ikagirira iminsi mikuru hamwe mm. igatumirana bakagira bati hariho ijambo riduhuza ya majambere bavuga usanga ico kintu kitigira kibaho mbere no mu bikorwa byabo iyo bariko barabikora ni gake banatumirana ngo wumve bariko barabyaga ikigira kabiri muri bimwe no kwita ama mm -hmm. iwacu usanga muri muri politique z'igihugu atamakoraniro mm -hmm. no kwita yo kuja kuyaga ivyiyumviro ahanini usanga ari kujya eh, mu cyo no kwita nka eh, nko gushimagiza mm-hmm. eh, bafata umwanya munini wo gushimagiza abantu barahayagiza abantu gusumba aho bagira bati reka dutumire naka ava mu gihugu cy'inaka cyangwa umurundi yize ibi cyangwa ibi aza ibi n'ibi n'ibi ah, aho rero usanga ubwenge abantu bacura muri mwene iyo migwi butari kirenga n'abitwa ko bize cyane ugasanga babashira ku rwego rwo hasi babereka bati ahubwo ikibanza cyanyu ni iki ego cyane ku buryo ikibanza bakiguha iyo werekanye cyane cyane ko uterera k'amafaranga mm. cyane mu bindi gusumba aho bagira bati urya muntu arafise ubwenge yo duterera iki n'iki kuvuga harabaho abarundi b'ubwenge babugumana ngira ngo bakazosazana nabwo bakaburaho ego cyane ego cyane niyo bari muri iyo migwi ahanini usanga babahamagara nko gusa n'ababashira iruhande ingo mufashe iki ngo ni gake babaha eh, nk'ikibanza gikomeje kugira ati eh, koresha ubwo bwenge bwanyu muteze imbere iby'amashuri muteze imbere iby'ubudani mugire ibi bintu tubone icyo muri ko murabikoza rero ingufu z'ubutegetsi akenshi zifatira ku kubufita no ku kubugumya gusumba kubunagura ngo abantu biyumvire icyo bomara hmm. ugaca usanga rero wa mwana mutonya ariko arakura yarukira muri mwene iyo migwi ya politiki rishingiye ku gukunda umuganwa Rudoviko ikanabivuga mu biyago byabo bakanabishira muco no kwita mu ndirimbo zihayagiza mhm. iyo migambwe mugabo babajije by'ukuri mbega kwa gasore yashakiki avuza amajambere akenshi usanga abo bantu badashaka kubihuza ngo bavyumve mhm. iyerekwa rero riragoye gushikira muri mwe n'ivyo bintu ko abantu barihererekanya na cane cane no munsi ugiye kubaza wosanga nk'abanyapolitike bacu ahandi urashobora kumva abanyapolitike bagira bati naka yaranditse avuga ibintu byamugoye muri ibi na biriya iwacu hari abamaze kubigerageza mugabo ugasanga ntibifise agaciro kanini n'abarundi ugasanga ntibashaka kubisoma mhm. reka tugaruke kumbure kuri uko kwikukira mu by'ubutunzi Independence economique hari ikintu baba barateguye barakoze uno munsi bashobora kwishimira muri myaka mirongo itandatu kuko si mike intambwe atari na myinshi intambwe yamiriho noba ndingayi mvuze ku gihugu cyacu kitateye intambwe igihugu cyacu cyarateye intambwe hariho ibitari bike byagiye birakogwa mu bihe bitandukanye ni benshi bamaze gushima bati ku gihe canaka ku gihe canaka ibi byarakozwe n'ibi byarakozwe e, abarundi ntibasiba kurima ntibasiba gukora hariho ibyubatswe urabye mu bisagara byacu hariho ibyatumye abantu badasinzira bakaba bariko barakora mugabo icyo nuvuga ni urugero jewe mba ntahura ko igihugu nk’u Burundi cyo bakigezeko uno munsi muramaze kubyumva ni henshi bavuga ko eh, nk'igihugu cacu leta y'u Burundi ko ibayeho ipanze imyaka myinshi amazu y'ubushikiranganje ugasanga barapanze ndashobora kwikeza ngira nti kuri uno munsi twicaye ngaha leta y'u Burundi yarashoboye eh, ifashanije n'igihugu cy'ubushinwa kubaka nk'inzu aho umukuru w'igihugu akorera mhm. mugabe icyo menya ni nuko n'ahaba gushika ubu ashobora kuba hapanze hamwe ikirere aho bavuga rero narumvise ko igihe babivuga bagira bati igira kabiri ni ukuzokubaka aho mukuru’ w'igihugu ashobora kuba icyo cyo bari cyiza rero n'ibindi byinshi iyo urabye ugashika mu bisagara nk'uko jene nifuza umuntu aje bujumbura kenshi abaje mu ijoro barabona amatara yaka cyane bujumbura mm. eh, amatara rero akerekana ko ari heza mugabo iyo hari kumutaga ukagendura mu makaritsiye y'igihugu cyacu nibaza ko bitabereye nk'igihugu tugeze mu bihumbi na mirongo ibiri ko cyo bagisuko mm. urabye nk'ibyo twita amabarabara amazu y'agaciro ahesha agaciro igisagara urabye aho ushobora gushika mu gihugu cyacu uratira ijisho nko ku nkengero z'ikiyaga tanganyika gushika inyanzara kukaraba ingene ujya mu gihugu hagati aho ushika hatari hake igihugu cyacu ntigifise amabarabara abushemeye yo gutuma ukigendura ngo ukinezererekwe nibaza rero ko mu byerekeye inyubakwa nka jewe ndiko ndabivuga nibaza ko turashika ahantu heza ho tuma umuntu avuga ati nukuri turagenza urugendo rwiza mugabo hariho intambwe twagiye turagira kandi nizera ko mu myaka iri kiraza dushobora kugira izindi ntambwe zinonosoye uhuh. abandi bagira bati ukwikukira ego ariko hari ibintu bimwe bimwe byankenerwa mu banyagihugu uno munsi bakibura kandi barikukiye kandi ugasanga bimwe bimwe n'ibyo ngaha wanashima hari nk'amazi meza ibi by'ibitaro byo urumva nuko binava hanze agasukari n'ibindi bitari bike uno munsi umunyagihugu acifuza kandi ari ariko ahimbaza imyaka irenga mirongo itandatu byitwa eh, ko byakozwe ku buryo bw'umurundi akakoresheje amakori yiwe ngo ayicaremwo ngo ajyame ngo yumve ko anezerewe ati ndavuwe neza mm. icyo ni ikintu kigaragaza yuko mwene uko kwikukira tuba turagushikako ndamaze gusigura mvuga nti kwikukira ntibivuga yuko byose utegerezwa kubironka mm. eh, hari ibihugu washaka bitigeze binakoroniswa ko twebwe tuvuga kwikukira tugereranije ni ntahe ukwikira twari twaratakaje mm. hari ibihugu bitigeze bikoronizwa mugabo usanga tumeze kumwe kuba twarikukiye tukagaruka ni ntahe ukwikukira ni ikintu cy'agaciro tuba dukwiye kuvuga mugabo kuronka ibyo bintu byankenegwa sindabifatanya cyane nuko kwikukira mhm. ni ibintu bijyanye eh, n'umuhamagaro w'ingene ibihugu byacu bigomba gutwarwa eh, twikukira tutikukira ibyo ni ibintu twategereza gukora iyo rero tugira ahantu ugasanga abarundi benshi ntibaja kwa muganga kuko badafise eh, amahera baronka ku gihe kinaka ngo bashyire imbere bagira ati jenda ndategereza kwivuza aho usanga uno munsi n'umukozi wa leta yitwa ko afise mituweli ananirwa kwivuza kuko iyo mituweli idashobora kumuvuza icyo ni ikintu cy'agahaze kiba kibabaje ku munyagihugu agira ati mbega igihugu ndimwo kimpa agaciro akahe iyo tugiye nko kuri ibyo by'amashuri turamaze kumva mu ma mu biharuro byinshi bakunda gutanga ko abana benshi bahebye ishuri kubera eh, badafungura neza kubera badafise ibikoresho ugasanga bahebye amashuri mu gihe hariho umugambi uvuga yuko abanyeshuri biga Eh, batarishe ndetse kucita ku buntu kuko si ku buntu baba batanze amakori yabo abarundi bose birirwa baratanga amakori mhm. babikora rero batarinje ko gutanga ikiguzi kiyongera ugasanga ibyo bintu ntibiriko birashemera abana barahagaritse amashuri iyo urabye nko kuva muri za kaminuza abanyeshuri bacu ingene biga uno munsi mu bukene butagira uko buvugwa ukaraba ingene eh, babaho banaheza n'amashuri ntibashobore kuronka icyo bakora mhm. ibyo byose birerekana yuko ubutunzi bw'igihugu cyacu ayo majyambere tuvuga adashemeye kugira ngo abarundi bashobore kuyishimira mm-hmm. ego ni no mu bindi bituma nk'abarundi bashobora kwifuza gukora imirimo yabo aho usanga benshi babyifuza bagahimirizwa mu cyo bita entrepreneur no munsi mugabo ugasanga aho bavuye ni ukuvuga mu miryango iwabo hari ubukene butagira uko bungana ku buryo intambwe ya mbere yo gushobora gutengatira icyifuzo bafise ngo bagire aho bagishitsa bidakunda Eh, ndigenga ndumva kwa kwikukira ndagufise nshobora gutambatamba aho mbonye mu gihugu nkaronka uwumfasha uwo ari we wese ashobora kunkingira ibyo rero biba biragahaze mu gihe ibyo bintu bikuru bikuru umuntu aca kubironka ni nuko abo bantu bose urabye no munsi abarundi benshi bakorera ku aho baba mhm. abakozi benshi bakorera leta abikorera utwabo bose usanga bariko baragwana bagira bati icyo mpankaronka agapariseri nibubona nk'iki gisagara twicayemo cya bujumbura kiguma caguka kitera kijibubanza umwe wese aguma ashinga imambo ahabonye eh, ataco no kwita planification mm. itunganywa ry'ingene coba kimeze mu myaka 10 mu myaka 20 ngo tugitahure hamaze kuvugwa kenshi ngo ama vision 2025 ubu naho tugeze ngo muri 40 mugabo utabona intumbero nyamukuru ibituma mugabo wuje wese afise ububasha ukabona yaronse ikibanza kitagira uko kingana Eh, nk'abaronse ibibanza murabona bikomakomeye ngaho iruhande y'ikibuga cy'indege eh, gushika uno munsi haraheze imyaka irenga ndwi bariko baravuga ngo ni ahantu batanze kugira ngo habe eh, ahantu hoba yego ihamagarirwa ry'uko habona iki gisagara mugabo ugasanga baharonse ibibanza binini binini uno munsi bariko barajojagura kugira abahereze naka bahereze udufaranga dutoya mu myaka cumi tuzobona huzuye amazu kimwe bahagirira tudashoboye kugitahura mm. kitaboneka rero mba nibaza nti ni ibintu byinshi muri ibyo usanga abantu bipfuza badashobora kuronka mhm. turetse francis turetse imbono uh, no gutunganya neza iby'igihugu ni igiki kibuze kugira koko hano mu burundi haboneke kwikukira mu by'ubutunzi nubwo benshi bavuga yuko atakwikukira uh, cyane cyane kwikukira totale kutabaho yego nibyo ukwikukira uh, totale ntikobaho kuko umuntu wese yamakeneye uwundi mm. ntidushobora gufita byose mugabo guha agaciro ibyo dufise kiretse icyo cyo kubona kugira iyerekwa ryiza ry'urukurikirane rw'abarongozi bagira bati twifuza iki kandi tugishingire ko harabuze ko muri iki gihugu duha agaciro ibintu dufise ibyo bintu duha agaciro nibyo kenshi usanga mu isi natwe biduha ingaruka nziza nk'akarere wavuze uti ibitoro tudafise ibyo bindi bintu tudafise kenshi tubironka iyo natwe duha agaciro ibyo dufise kera twebwe twaruka igitego cakawa cari cahawe agaciro bidasanzwe mhm. kirashobora kumara ibitari bike baravuga agaciro kaco ku buryo hari abantu ni benshi bashoboye kubaka inzu y'ibati barabuka inzu yitegura kubera icyo gitego uno munsi nk'ibintu dushobora kwa gushira imbere eh, kenshi dufise n'ubwenge dufise abantu abarundi bakiri bato bafise ubwenge mugabo usanga tudahereza namba amahigwe yo gushika kure ngo bagarukane ubwo bwenge butugirira akamaro narabonye mfatire no kugitoya aho usanga n'abaririmbyi b'abarundi umengo no kugira baje kuririmba hanze pasiporo barinda kuyigura kandi icyo bagiye gukora ari ikintu cy'agaciro cyoshobora gutuma uburundi buvugwa ni nk’aba nk'abatlete narashimye mbonye francine bamugenye bakamugira umuserukiragihugu yego eh, adasanzwe mugabo nabangira nti none abandi bose ntibashobora kuba gutyo mugabo nibiki bituma byo byotunganywa kugira ngo abo bantu baronka agaciro baje kutuvugira habeho politike mperekeza yego bituma ivyo bintu bironka agaciro mu makungu abantu bakaza kuraba igihugu cyacu hari ibihugu byinshi byo muri Afrika birabwa kubera gusa hari umuntu yabigaragaje mu kanya gatonyi yuko aciye ubwenge agize iki turafise ahiwacu navyumvise abantu bincabwenge batari bake bari muri za Amerika n'ahandi usanga ari abantu bubashwe iyo bari mugabo usanga iwacu agaciro tubaha ari abantu botumye mu kukwiza ubwo bwenge igihugu cyacu cyogera aho kigera rero urabye ibintu byinshi dufise nka turisme turafise ibibanza byinshi by'agaciro naranezerewe mbonye mu kwezi kwa mbere mukuru w'igihugu afashe akaruhuko kiwe ati ariko aragendera ibyo bibanza mugabo jewe kubwiwe kubigendera simba ndabihacana agaciro kuko we abigendeye abyinjiriza iki mhm. agaciro uko ahubwo twiyumvira ni gute abandi abanyamahanga bo bigendera babigendeye bakaza bazanye amahera y'agaciro byotugirira uh, akamaro muri kazoza mhm. reka kumbure twugurure imirongo nibutse ko turi mu kiganiro karadiridimba na kana kaji wabo ikirundi cyagenewe abarundi bene wacu bagenzi wacu inshuti ziri hanze y'igihugu kugira nabo bagire icyo baterera mu kubaka kino gihugu cacu mumvise ko uno munsi twagarutse ku kwikukira mu by'ubutunzi byo ni kwita Independence economique francis rohero niwe mutumire turi kumwe hano kubwira ntituzopfe ahubwo twikukiye kandi iyo mitego twarayiguyemo mm-hmm. ngomba ndakubwire rero imwe muri mike baduteze mm. ntushoboye kwiyumvirira ahanyine hariho ibintu by'imfashanyo bimwe bita ngo amayede mm-hmm. imfashanyo ni ukuvuga uwo n'umutego baduteze ku buryo ubu mu bisata bitandukanye by'ibihugu byacu twaje kubona yuko tudashobora kubaho tudashobora kwibeshaho tutaronse ibyo bintu bita imfashanyo y'amahete mhm. etranjera icyo ni icya mbere icya kabiri amahera y'agaciro ni ukuvuga ibihugu byinshi kuri uno mugabane w'isi kugira ngo dusume dukoresha amahera yabo mhm. n'amadolari n'amayero udayafise ntusuma iryo dorari rero naryo rimwe rivunjwa menshi muri iwacu uwo ni umutego badukubisemo kandi waradufasha hmm. ikindi kintu rero badushyizemo na fone cyaturutse bafite ibikompanyi byabo by'ibihangange bikomakomeye mu bihugu bimwe bimwe nibo binjiza ibyo mu bihugu bimwe bimwe nibo binjiza umwavu mu bihugu bimwe nibo bakora byose kuko usanga yuko y'amakompanyi yacu mato mato barayamize nukubwa ukuvuga ntacyo dushobora gukora bica hmm. bisigura yuko duca tudepanda kuri bo mhm. hanyuma rero ikindi kintu gikomeye mhm. musoze kompanyi nyine bikomakomeye bita ama multinationale hmm. nibyo bica bizana na ruswa ikindi kintu batunyegeje ni amashuri yacu mm. nshatse kuvuga systeme d'education twebwe twiga kugira turondera akazi mu bisanzwe amashuri cyategerezwa kuba ari ikintu igikoresho kidufasha kugira turonke ubumenyi ubumenyi nabwo budufasha gutorera ibikoresho oh, ah, pardon gutorera inyishu mhm. ibibazo ibihugu byacu bifise ariko si uko bigenda twebwe iwacu wize uba wize kugira umenye gusoma no kwandika kuvuga igikoroni hanyuma uzi gusaba akazi eh, muri ya multinasiyonari y'abakoroni ubafashe si ukuvuga yuko uba wize kugira ngo utorere ibibazo igihugu gifise abanyagihugu bawe bafise mm. ibyo byose rero mu bisanzwe nibyo batunyegeje kugira ngo hejuru hejuru tuba tubonekana umenga twarikukiye mm-hmm. mu ubukoroni turimo mm-hmm. ni bukomeye ni nabwo bubi gusumbya ubwo twamyemo mu bisanzwe rero inyishu yoba iyihe valeur ya utu utu no muri south africa ubutu kiriyo mm. urumva mm. iyo valere rero niyo batwiriye barayitukuye ko umuti ni uko twosubira kuri iyo valere yacu nk'abanyafurika y'ubuntu mhm. ahari umuntu nta muntu yiba uwundi ahari umuntu nta muntu arenganya uwundi ahari umuntu nta muntu ahera ahora uwundi ubusa ni ukuvuga ahari umuntu sera jisitisi Mhm. n'ubutungane bose ahari ubuntu nta ruswa iharangwa ni ukuvuga rero ntusaba abarundi n'abanyafurika muri rusange yuko twosubira ku buntu mhm. ibi bindi batubwira no kuduhenda kubera baraheje kuducamo karabaye tabarundi bagira ubuntu ubuntu ngo burimo byose ariko ko mure mugira icyo mushikirije hama nce ndababaza akabazo kajyanye n'ibi david ariko arashikiriza ahereje heza ubuntu dukwiye kubugaruka ko nyine kuko narakunze kuvuga mu mu ngero z'aho umuntu akwiye gushika nicyo kenshi twagiye turabura mm. mugabo nibaza ko intango atariyo jewe nca nemera cyane kuko twebwe abanyafurika dukunda kwagiriza abantu eh, ngereranije nkaraba ibihugu byo muri aziya y'ubuseruko mhm. ibyo bihugu byarakoronijwe nka twebwe abanyafurika biracinyizwa nka twebwe mbere rimwe na rimwe kurusha twebwe barababajwe cyane rwose kurusha washaka mugabo no munsi ibyo bihugu bihanganye n'abanyaburaya muri byose mu bwenge mu gutera imbere mbere biriko birarusha n'abanyaburaya none byo byo ko bitama biriko biravuga ngo babigize ibi ngo barabihenze uno munsi ni ibihugu by'agaciro urabi nk'ibihugu bya Korea y'umanuko ibihugu by'ubushinwa n'ibindi bihugu biri hafi urabona ko ari ibihugu by'agaciro eka ndetse no muri Afrika naho iyo mitego twese bayiduteye hari ibihugu by'iratiro twese dushima bidakunda no kuvugwa iyo bavuze nk'ibihugu bya Botswana canke byane ari ibihugu usanga vy'agaciro twese tuvuga ati kijya gihugu cifashe neza rero nibaza hariho uruhara rw'abaducinyije mugabo uruhara runini nubwo iwacu mm. ntushobora gusigura ingene imyaka 60 ihera umuntu yagucinyije ukamuvuga ngo ngo niwe ngo niwushira ku makosa eh, nibaza yuko twoza turaraba neza eh, twarakoze natwe ibibi twarakoze gito bwacu mm. tudashaka kwemera kandi igihe tuguma tuvuga ngo nabandi bitubuza gucura ubwenge bitubuza gucura gutahura ico natwe twomara mm. umuntu yamara ikaririra urumva ngo nibanaka ngo barambujije barambujije urumva icyo no kwita ihangiro giwe ah, riba riri limite cyane ntashobora kugira icyo yimarira rero ahubwo nidufata karorero kuri abo bandi bantu bateye imbere ibintu byo kuba eh, gukolonizwa nk'uko yabivuze eh, na amerika yarakoronijwe mm. rero nibaza yuko gukolonizwa ni kimwe mugabo kugira ubwenge bw'uko ushobora gushika kure n'ikindi ariko duhagaze aho nyine ga francis mm. none ko eh, ibyo bihugu byitwa yuko byakoroneje ntibyagize umugambi wo kuza guteza imbere n'ibinashoboka nta gihugu gifata intumbero kuvuga ngo ngiye guteza imbere ikindi ahubwo eh, icyo icyabazanye kwari kugira baronka amatungo yacu mm. muri icyo gihe ko bari badusumbye inguvu barabikoze kandi ayo mahirwe barayaronse barimvye inzahabu barimba za diyama baratwara byose byarabigiriye akamaro mugabo nsanga inyuma y'imyaka mirongo itandatu Eh, ibisigarira bya Patrice Lumumba nkumva hariho n'abantu mengo barabiryohererewe ngo ngo wa wamengo yavuze neza yavuze neza eh, sinibaza ko ariko twari kwifata tw'abanyafrika eh, naba ntahura yuko hari urugero twogeramwe aho twibaza tuti mbega twebwe butumaze iki mhm. jewe navutse ubukoroni bwaraheze none mu mutwe wanje niyumvira gute mfatiye kuri ivyo byose ivyo by'ifaranga yavuze nk'akaroni ibintu bikomeye cyane mm. amafaranga yabo niyo bagize hejuru amashyirahamwe yabo y'iterambere yarafashe icyo no kwita urugero rw'intango avance nini nyakuri twebwe ntitwobashikira ubwo nyene mugabona ariko nagira ntidufate akarero ahandi mu myaka irenga mirongo itanu iheze ibihugu by'ubuyapani ibihugu by'ubushinwa byararungitse incabwenge zabyo kwiga i buraya baradusigurira neza ingene amperere wa japo yarungika abanyeshuri bavuye kwiga bagashikira muhiriwe akababwira n'icyo bagiye gukora iwacu umengo n'ugiye kwiga ahubwo kenshi tumwita duca tumufata nk'umuhingo mu umurundi ni gake ashobora no kugaruka ngaha ah, ngo tumwikore ko tugire tuti mbega ubwenge wagiye gusoma bwatumariye iki nimwe mm. navuga nti turafise abarundi benshi nk'uko kunyene David avuze ari hariya araciye ubwenge none ubu ibihugu byacu biragira agaciro bikavuga ati reka turimbure Abanyafurika bari hanze ico botumarira mm. ahubwo abanyafrika iyo baronse ubwene gihugu hariya ah, bagira n'iminsi mikuru bagira tahubwo twahiye uko umuzungu atwakiriye ibihugu byacu mengo ntidutahura ko abo bantu twobahamagara tukabaresha tutigaruka iwacu mubeho ahubwo niyo baje tubabasha ibiturire tubabuze icyo bomara ugasanga tujya ku no kubatsitaza akenshi ntibiva kuri bo ni politike ego cyane mm. izo politike naho mfatira abazungu barafise politike zabo kimwe navuga nti iyerekwa bobo mu myaka ijana abatwara niyo bakurana baza bazi ingene igihugu cabo ico kigamije uko uko kuri z'igihugu abategeka ububirigi mu myaka 50 iheze bose igihugu cy'u Burundi bacumva kumwe ico kibamariye ico bokironderamo Afrika bayirondera bazi ico bayironderamo mugabo twebwe abaza kubisana umenga umwe azatera umwere ku wundi umenga azagira ati mbisa ahubwo ibyo ayo mategeko ashizeho mbisakuraho rero umengo ntidufise politike zitahurika zishobora kugenda nko mu myaka mirongo ibiri tuzumva umwe wese aza akuraho yagize bamwe bakigira mu kanywa babo bagashiraho ikibanezereza mbere nayo mategeko usanga ari amategeko agamije ku buntu bintu bariko baradandaza hagati yabo utuntu duto duto gusumba ku bintu binini binini biza gusigura biti mbega ayo mashuri nkuko yavuze amashuri yacu ingene mm. twiga eh, amashuri yacu atunganijwe gute harashobora kuba amadeba mu gihugu narumvise muri iyi minsi naranahaciye rimwe bari kubara igice bita les états généraux de l'éducation benshi barashikirije ibimbiro bitagira uko bingana vyiza mbe ikizova mu ico no kwita eh, rapport mm. global abarundi bazoba bagihuriza ko kizoba kije mu ntumbero yo gushimangira ubwenge bw'umunyeshuri uno musari kariga canke hari abagikura mu inyungu no munsi bagira bati bigira uko bigira uko kugira ntibitugore ari na hamwe akenshi nkunze kuvuga ibyo byose twifuza muri politiki bijyana na imvesitisima zikomeye utwigoro tugira ngo tureke twe gutunga maze tumaze gutungisha mwene ayo mapolitiki turiko turasigura Ernest Iotawa sangwe ikaze muri Karadiridimba Eh murakoze murakoze nimundamukirize umutumire Mwaramutse neza Ernest Yes eh, Francis Amahoro neza Mm amahoro amahoro Mhm Yego Duga kwijambo Ernest Uno musi mwakoze kuduha ikiyago nk'iki murakoze cyane gushima Mhm. Eh, murabona ati ni gute twokwikukira mu by'ubutunzi kwa politiki twakuronse ni gute twokwikukira mu butunzi mm. mwavuze ariko muravuga mwese muri ko muravuga ibi byiza rwose mhm, ko muri ko muraca ibya n'ino ibibazo byagiye biraboneka mhm. ibibazo ibihugu hafi ya byose muri afurika byagiye biracamo mm. kugira gushyikire ubwo bwigenge kwikukira nyine kwa politike mhm. ariko uko muri ko murabivuga ni byiza kuko ukwikukira gukwiye burya ni na david yabivuze mhm. burya umuntu yikukiye n'uwikukiye afise ubutunzi ubutunzi nibwo buvuga kwikukira hajya baduhaye ukwikukira kw'imoso mhm. kuko twari abakene ntitwabona kure urabona muri kwa kwikukira kw'intusu baduhaye ndetse imvuga ko buri harya baduhaye kwikukira burya kwikukira gukuru ni ukwikukira mu butunzi mm. kuko uba ufite amaje nta muntu n'umwe akuvugiramo iyo wikwije iwawe murayibona no mu kibano mu kiguzi mm-hmm. iyo umuntu yikwije akaba afite amatongo manini mm. urabona natwe twarasama yaba kuva twihutira ufate umuntu turikukira wa gasore atuzaniye atuzaniye indepandansi nta minsi ibiri irahera mm. aho niho mbaza aho twarihiye mm-hmm. urabona twebwe abanyafurika twaragize ibintu byinshi mm, ari nk'imisegonde mikeya ugaruke gato ku byo yavuze hano mu ishuri n'icyo kibazo ariko n'ubu u abandi bashobora kujya ku murongo tukabakira turacasigaje iminota ishika ku icumi nishyuye ikibazo avuze hariho icyo no kwita urutonde rw'ingene abitoje canke abipfuza guharanirwa uburongozi ingene ivyimviro byabo bishika eh, sinibaza ko ari nzira nziza yuko uwipfuza kwitoza aza ku kunovuga nti aza gusega ibibazo avuga ngo ngo ni mu mpengo nanjye ngo mfise ibyo nterera ndibuka ibihumbi mirongo icyenda na gatatu imigambwe yose yarugariza ubutegetsi ngo tutabaye abashikiranganje ntagashoboka mhm. eh, ibaze nanje ugereranije ibintu navuze muri iyi myaka ishika mirongo ibiri nama ndiko ndavuga nanje uwo nyumva ndiko ndavuga ngo ngo nipfuze iki byoba mhm. bitandukanye n'ibintu nigishije mhm. abantu bahawe amahirwe yo kurongora igihugu nibo bafise uburenganzira gusa bwo ku gucudikana uwo bipfuza kugira ngo barongore ubwo namwe hamwe bobegera muriteguye kugira ngo bafashe oya iyo iyo iyo ico ico cimvira bavuga ngo hamwe bobegera umengo ni ibintu bandiko ndasaba ngo mfasha oya oya mugabo nibo nibo bishizemmo iyo bitumye bati reka turondere Francis oya iyo iyo ngendo siyo ingendo y'ukumenga abanyapolitike bose baba hari gusegerereza umengo bipfuza akazi barakwiye kubaho nk'abantu b'abacuzi b'ubwenge gucura amapolitike umuntu aba ariho nk'icyo no kwita urondera akazi umusherishere d'amploi yogenda akagasaba nk'abandi barundi bose abarundi bose bari mu kazi bariko bararondera akazi barakabuze n'uwo munyapolitike yoba yabuze akazi nawe niyogenda agatonda akavuga ati nimumfashe mu mpakazi muga ntiyoza kubyishimiriza ngo ndafise amapolitike meza zakwe abesha abantu mugabo ntahura ko inzira y'umunyapolitike nziza yo gushika aho imigambi yugira kamaro aritoza bishitse ntiyigire atogwa ni bisanzwe araba mu bandi bishitse hanyuma abarongoye igihugu ego cyane abarongoye igihugu bashira imbere politike bagize ikibabaje muri Afrika nuko kenshi abantu baratogwa batagirana na politike baciye cyane cyane kuco no kwita popularity kuba mm. ukundwa n'abantu mm. bivuye ku bintu ibyo ari byo byose muri politike bagiye bati muratuzi twe muratuzi muratuzi yego ivyo birakunze gushika umuntu arashobora kuba atamigambi kubera ibiciye ku bintu byinshi abanyafurika dukunze kuvuga gukwegera ku bwoko amadini n'ibindi byinshi umuntu bakamutora kubera ibishobisho yego mugabo jena banibaza nti mu bihe turiko turagera mwo abatowe bategeza kwiyumvira bati jewe nzomara imyaka itanu nzomara imyaka ndwi mbega nifuza gushikana kuki abarundi mhm. icyo gihe rero yoshira hasi mwe najya amakarata y'imigambwe nka bijya bama bariko babwira abantu bose ngo ngo fata ikarate mugamo ngo baguha akazi akumva ati jiwe nshingiye aho niyumvira nti kugira nzoshike kuri ibi nkeneye naka byo nakenegwa no kwikora ku murundi wese w'incabwenge yoza kubimfasha nibaza ko n'abandi nico nagira ngo nagira nti nitu twagukigwe abantu aho kuzigiririzwa no kubuzwa ibintu abarongoye igihugu bumve ko eh, bugururiwe kwiyumvira no kurondera ubwenge aho babushaka hose bakabukoresha abarundi ni benshi bo bafasha kugira ngo ibi bintu bikogwe bije mu ngiro mugabo igihe imigambwe ibigira nk'uko umengo na kantu gato biyugaranyiramo umwe wese kugira ngo byerekane ko harimo agategezo kwambara impuzu agategezo kwambara ah, akitwikira urumva icyo gihe ikibazo cy'ubwenge kitugumana eh, ntigiheza ngo cagukigwe ngo ngo kigire kigera nibaza ko ari muri ubwo buryo ndabitahura mhm. rero umunyapolitike ntiyoba umuntu aza kugariza ngo mpakazi ngo mpibingore ibi inyoya eh, umuco mwiza numva nuko ubwenge buca habona nkuko ngira nti ibintu jewe mvuga niyo bitogira akamaro no munsi no mu myaka 2020 mirongo ibiri mhm. hazogira abantu baruka muri iki gihugu basanze bifise akamaro bazobikoresha mhm. ah, kumbure muri politiki na kabazo gatonya turangiza mu byo mwashize imbere mwari mwarashize imbere mu migambi yanyu ko muzogabanya n'intara ubu murabona yuko biri mu itegeko byavuye muri amashikiranganje y'umukuru w'igihugu mwibaza yuko kurya mwabyiyumvira ariko byaba byarahinyanyuwe gatunyo turangiza oya siko byahinyanyuwe ubwa mbere mu gihugu cacu je narashimye ko bagabanuye intara kuko nanarabisaba mm. ikigira kabiri baciye bagabanya n'amakomine cyane ku buryo bayagira make cyane bikazoza kugaruka aho umunyagihugu yahora yifuza umusitanteri ntamubone azoca akenyera cyane umukuru w'umutumba cyangwa chef de zone nawe bagateza kumuha uburyo nka burya nyene bwo kugira ngo ashobore kwitabira Eh, gutora inyishu z'umunyagihugu mhm. rero nibaza nti ntibyategerezwa kuba cyo kimwe kuko muri mwene izo politike sinibaza ko byose bitegerezwa kuba cyo kimwe nkuko nabyiyumvira nabo ni baricaye bariyumvira mugabe ico nasaba nuko abantu bashobora kugira ingorane bagasanga icyo bifuza ntibakikironka ukaza ubona umuntu avibuke ajya kurongera guverineri igitega ugasigara usanga umuntu avibukina nyana aza kurongera guverineri bujumbura igihe batamuhaye ububasha bw'ingene ibyo yipfuza abironka neza mu bindi bihugu buhagezaho ibintu amatestasi ibintu byose abantu barondera bisanzwe mu gihugu bashaka kubironka no kuri internet aho wuzuza formulaire ibindi bikizana nibaza yuko twategerezwa kuja muri ayo majambere yuko ibintu byinshi umunyagihugu yipfuza abironka atiriwe aronka umurondero umukunaka kuko iwacu umengo n'abantu basinze gatonyi umengo baruhuka baruhukiye ku mukuru w'ikirenga baje mm. kurondera uburenganije canke w'ibintu byo bifashe kwibarabara ubona telefone ngo reka telefone je nyaca nkenaka twese twaramugaye twumva umengo tugize ingorane twemera kurigiza amategeko turongera umukuru naka tuza ko bigumye gutyo rero eh, kugabanya mm. intara ntacyo bizotumarira mm. igihe iyo ndero ariko warugarutse warugarutse uti ngo nimba biruko kugira abashike kuco bipfuza Eh, nashaka kumenya aho bahari icyo bacinyegeje nyuma ku bwawe nk'umwihwezo wawe turangiza tukaje iminota ibiri iminsi yose politike nka jewe iyo ndiko ndaraba eh, umuntu agize politike nsanga nko mu myaka ibiri cyangwa itatu atavyo yigeze yumvira atavyo yigeze yandika atavyo atabivuga ngo abigire debaro nke n'ivyimviro biva hirya no hino ugasanga iciyumvira cimvira uno musi mu minsi mikenya agishira mu ngiro atakinonosoye ngo acimvire ingaruka n'ineza hari igihe nibaza ntikiba kinyegeje ibindi bintu mm. rero eh, ntiriwe rero ndavuga ngo ndabyaturiye ko cyane nifuza ko mba ndindira mugabo mba numva umengo harakeneye gusigura kumvisha abantu ibintu bitari bike ingene bizoca bigenda kugira ngo mm. babitahure kandi umurongozi mwiza biramunezereza iyo abantu batahuye icifuzo ciwe kurutaho batangura kuciyumvira ko ibindi bitari byo hakeneye communication nziza ugushikiriza amakuru guhagije kugira ngo ibyiyumviro bijyane n'ingiro mu gihugu mhm. francis akanya karaturetse rwose ariko mu munota umwe uno munsi ni akahe uhaye cyane cyane indongozi z'uno munsi kumbure mu myaka reka twihe mirongo irindwi cyangwa mirongo itatu iri imbere uburundi ntibuzoba ari ubu Burundi buzoba ari uburundi bwikukiye mu by'ubutunzi mu kanya gatonya gusa eh, jewe ndasaba abarongoye igihugu no munsi bahurikiye cyane cyane mugambwe sendidefidide watsinze amatora mhm. uko byoba byaragenze kose ndabasaba kurima cyane cyane ubuvukanyi n'ababakikuje muri iki gihugu ko imanza nyinshi bagira zo gukezana cyane cyane umugambwe wabo bazihinduramwo ibibanza byo gucura ubugenzi n'imigambwe e, bari hafi mm-hmm. irimo abarundi ku buryo numva cyane cyane yuko icyitwa kuba umurundi kiruta icyitwa kuba umugumyabanga cyangwa icyitwa kuba Eh, umunywanyi wa seneri cyangwa umunywanyi wa forodebu eh, ibyo bibafashe kumva ko mu myaka mirongo ibiri abana bazotwara iki gihugu ntitubazi mm. ntituzi umugambi bazoba babavamo iyi migambwe dufise ishobora kuba yaranapfuye itakibaho abitaho kubera ibibi byakozwe kera nibaza rero gucura ubugenzi gucura ubuvukanyi mu gihugu ni ibintu nkenerwa cyane ku banyapolitike kuri kazoza kabo no gusumba ibindi byose umuntu ashaka kwiyumvira mhm. eh, francis herohero eh, ukurikirana ibya politike wabitoje no mu matora y'umukuru w'igihugu wa bibiri na mirongo ibiri mwakoze ku kanya n'ibyumviro mushikirije abarundi bari kubadukurikira haba mu Burundi no hanze y'igihugu murakoze cyane kuntumira n'ikindi gihe mubikoze nzo kwitaba